aman aman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 o ibadetima kojima nas je zadužio Allah subhanahu wa ta'ala, ibadetima koji se svakodnevno trebaju naći u životima vjernika i vjernica. Konkretno govorimo o namazu, o njegovoj veličini, njegovoj vrijednosti, njegovim blagodatima, koristima na dunjalku i na ahiretu. Kako je namaz obavljao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, jer nam je on uzor u svemu. Allah dželavala je rekao, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Doista vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor. I on sam, poslanik sallallahu alaihi wasalam je rekao, صَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ usalli. Klanjajte onako kao što ste vidjeli mene da klanjam. Kako je namaz obavljao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i koje sve namaze Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je naredio da se obavljaju ili preporučio. Nakon obaveznih namaza, dakle fard namaza, govorili smo o sunnetima, na filama. Sunnetima prije i poslije fard namaza i također određenim namazima na filama koje je poslanik alihi salatu wasalam posebno, posebno preporučio i sam on u svome životu ih praktikovao, ustrajavao u praktikovanju tih namaza. Pa smo govorili o tim dobrovoljnim namazima, od njih govorili smo o duha namazu, posebno preporučenom namazu tokom dana tokom dana, dakle koji se mogu klanjati 2, 4, 6 ili 8 rekata kako ih je klanjao i Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. I također govorili smo u našoj zadnjoj emisiji o posebno preporučenom namazu tokom noći Qiyamu Leil, noćni, noćni namaz. I vidjeli smo dakle koju vrijednost noćni namaz ima kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je upitan o namazu najboljim namazima nakon obaveznih namaza, pa je rekao As-salatu fi džavfil lejl, namaz u dubokoj noći, dakle, noćni namaz. Nakon noćnog namaza spominje se također jedan namaz. Mnogi ga smatraju i ubrajaju u noćni namaz, međutim, ispravno je dakle da je to zaseban namaz. A to je vitr. Vitr namaz. I ovaj namaz je posebno preporučen od strane Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ispravno je i na čemu je većina islamskih učenjaka, većina, većina islamskih učenjaka, naprotiv skoro svi, jeste da je klanjati vitr namaz sunnet, potvrđeni sunnet, da bi trebao svaki musliman i muslimanka da klanja ovaj namaz. Vitr namaz, Vidjet ćemo, dakle, u koje vrijeme. Pa tako se, dakle, prenosi od Alije radijallahu ta'ala, plemenitog ashaba, Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i četvrtog halife, nakon njega, vjerovjesnika, alihi salatu wasalam, prenosi se od Alije da je rekao vitr nije obavezan poput vaših obaveznih namaza. Doista, vitr nije obavezan namaz, kao što su vam obavezni vaši svakodnevni namazi, dakle fard namazi. Međutim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je klanjao taj vitr namaz i rekao o učači Kur'ana, o hafizi, ovi koji se pridržavate za Kur'an, klanjajte vitr jer doista je Allah vitr i voli vitr. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala jedan i voli dakle vitr, voli vitr. Pa Imam Šaukani, rahimehullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, kaže da je džumhur, većina islamskih učenjaka na stavu, da je preporučeno, lijepo, sunnet, pritvrđeni sunnet, dakle, klanjati, klanjati vitr namaz. Jedini od islamskih učenjaka jeste Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, dakle, koji se izdvojio i rekao za vitr namaz da je obavezan da je obaveza, kao što je obaveza klanjati podne, fard namaz, i ikindijski fard namaz, akšamski fard namaz, jacijski fard namaz, sabarski fard namaz, isto tako obaveza je klanjati i vitr. Isto tako obaveza je klanjati i vitr. Svoj stav ovaj veliki islamski učenjak i autoritet Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala dokazivao je hadisom Ebu Ejuba el-Ansari radijallahu ta'ala u kojem kaže poslanik alaihi salatu wasalam el-vitrun haqqun ala kulli muslim. Vitr ima pravo kod svakog muslimana. Vitr ima svoje pravo kod svakog muslimana. Drugi islamski učenjaci su odgovorili, pojasnili na šta se misli u ovom hadisu da kada se kaže pravo, ne misli se odmah, dakle, na obavezu. Nije svako pravo obavezno. Ima, dakle, nešto što se i preporučuje. I brojni su hadisi na drugoj strani koji govore da je vitr namaz samo, dakle, lijepo preporučeno od sunneta klanjati, a ne, dakle, da je to strogo, strogo obaveza. Sam jedan od najvećih dokaza, dakle, po ovom pitanju jeste i hadis koji govori o obaveznim namazima. Poznato nam je, spominje se u jednom od tih hadisa da je čovjek iz pustinje sreo Allahov poslanika alihi salatu osam. Dakle, sreće ga jedan put u životu i pitanje hoće li ga ikada više kasnije sresti. Pa pita Allahovog poslanika alihi salatu osam šta sam ja dužan od namaza u toku dana i noći? Pa mu kaže Allahov poslanika alihi salatu osam pet dnevnih namaza. Dužan si da klanjaš pet dnevnih namaza, pita čovjek ništa više Allahov poslaniće, kaže ništa više osim ako hoćeš dobrovoljno, obavezan nisi. Ako želiš dobrovoljno da klanjaš, možeš da klanjaš koliko god hoćeš, ali si obavezan da klanjaš pet dnevnih namaza. Da je bilo obaveza klanjati i vitr namaz, Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam bi, dakle, spomenu i vitr namaz. Također, prenosi se u hadisima da bi Allaho poslanik alihi salatu sam klanjao vitr namaz na jahalici, na devi. Kako se prenosi u hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao kako je Allaho poslanik alihi salatu wasalam eutara ala ba'irihi da je klanjao vitr namaz na svojoj devi, a poznato je dakle da se obavezni namazi ne mogu klanjati u prevoznom sredstvu, ne mogu klanjati na jahalici, ne mogu se klanjati u autu, ne može se klanjati u autobusu, obavezni namaz. Već ako, dakle, postoji mogućnost, mora se, dakle, zaustaviti prevozno sredstvo pa klanjati, klanjati na zemlji fard, fard namaz, fardovi. Pa, dakle, da je obavezan vitr namaz, da je obaveza klanjati vitr namaz, Allahov poslanik alaihi salatu sam ne bi ga klanjao na jahalici, na svojoj devi, već bi zaustavio devu i klanjao, klanjao vitr, vitr namaz. Zato kaže Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, ko ostavi namjerno vitr namaz, ko ostavi namjerno vitr namaz, taj čovjek je loš i ne bi trebalo primati njegovo svjedočanstvo. Dakle, poznato je kakvo su mišljenje imali veliki imami po pitanju onoga koji ostavi obavezni namaz. Po pitanju obaveznog namaza i njegovog ostavljanja veliki islamski učenjaci, naši prethodnici, autoriteti imaju dakle oštar govor. Vidimo ovdje Imam Ahmed kaže taj čovjek je loš, taj čovjek je zao, nije dobro odgojen i ne bi trebalo primati njegovo, njegovo svjedočanstvo, dakle onaj koji namjerno ostavi vitr, vitr namaz. Zatim sljedeće pitanje vezano za vitr namaz jeste vrijeme u kojem se klanja vitr namaz. Kada se klanja vitr namaz? Nema određenog vremena. Vitr namaz se klanja, može se klanjati nakon što se klanja jacija namaz, nakon što se klanja jacijski fard, dakle od jacije pa do izlaska zore, do pojave zore, odnosno dakle do nastupanja sabahskog vremena. Kao i noćni namaz. Kao što se noćni namaz može klanjati nakon jacije odma, nakon što se jacija klanja, može se klanjati noćni namaz jeli, sve do pojave zore. Dakle, neko klanja na početku, neko klanja u sredini noći, neko klanja pred kraj noći i slično. Lijepo je, preporučeno je u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da se noćni namaz završi sa vitr namazom. Da se noćni namaz završi sa vitr namazom. Došlo je u hadisu Allahov poslanika alaihi salatu wasalam da je rekao doista vam je Allah propisao namaz, a to je vitr namaz, pa ga klanjajte između jacije i izlaska zore. Između jacije, dakle, nakon što završimo s jacijom, pa sve do pojave, pojave prave zore. I ovdje, dakle, može se spomenuti pitanje vezano za putnike koji putuju pa spajaju namaze, spajaju svoje namaze. Kao što nam je poznato, putnik na svom putovanju, ta olakšica je data putniku, može da spoji svoje namaze, pa može da klanja podne i kindiju u podnevskom ili kindijskom vremenu i može da klanja akšam i jaciju u akšamskom i jacijskom vremenu. Ukoliko bi putnik putnik spojio akšam i jaciju u akšamskom vremenu. Klanjao dakle akšam i jaciju, spojio ih na putu, zaustavio auto, skrenuo ili negdje na odmaralištu, na parkingu, klanjao akšam i jaciju zajedno, spojeno, sastavljeno u akšamskom vremenu. Da li tada, kada klanja akšam i jaciju, u akšamskom vremenu može klanjati vitr namaz? Može. Jer je dakle došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu osam nakon jacije namaza. Nakon jacije namaza. Pa bez obzira, dakle, kada se klanjala jacija, nakon jacije namaza može se klanjati vitr. Bez obzira, dakle, ukoliko se jacija namaz klanjala u akšamsko vrijeme sa akšam namazom, odmah nakon jacije putnik, ako je spojio jaciju namaz, da bi sebi olakšao, da bi mogao o jeli, voziti preostali dio puta, nigdje ne stajati, da bi mogao spavati i odmarati do sabaha, kao što je dakle pomjerio jaciju u aksamsko vrijeme, jaciju koji je obaveza namaz, zašto dakle da ne može klanjati i vitr namaz tada. Dakle, može. Vrijeme vitr namaza je nakon što se klanja jacija namaz pa sve do nastupa, nastupa zore. Aisha radijallahu ta'lanha opisuje vrijeme, spominje vrijeme kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam klanjao vitr namaz. Pa kaže, klanjao je u svakom dijeliću noći, u svakom dijelu noći. Dakle, nekada bi klanjao na početku, s početka noći, nekada u sredini noći, nekada bi klanjao jeli, pred kraj, pred kraj noći, pred sam nastup zore. I dakle, nije u redu da se ostavlja vitr namaz na kraju treba ga klanjati pa makar jedan rekat. Vidjet ćemo ako Bog da od koliko rekata sastoji se vitr namaz. Koliko rekata se može klanjati vitr namaz. Ukoliko se čovjek boji da će nastupiti zora, na nije ostalo još mnogo vremena, onda dakle klanja je samo jedan, samo jedan rekat vitr namaza. Kao što stoji u hadisu Ibn Omera radijallahu anuhuma da je upitao Allahov poslanika alaihi salatu oslam kako se klanja noćni namaz, Pa je rekao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem metna metna. Klanja se dva po dva, noći namaz se klanja dva po dva, pa kada se neko od vas poboji da će nastupiti zora, neka svoj noćni namaz završi s jednim rekatom vitra. Neka svoj namaz završi s jednim rekatom vitra. Jer kada nastupi zora, onda više, onda više nema vitr namaza. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu oslam, koga zatekne zora, koga zatekne zora, njemu više nema vitra. Koliko nije klanjao vitr, njemu više nema, nema vitra. Otišla je noć i otišao je vitr namaz. Noćni namaz i vitr namaz klanjaju se noću, pa kada ode noć, tada je dakle otišao i vitr, vitr namaz. Onaj koji je u mogućnosti kao što je bilo riječi i kod noćnog namaza. Onaj koji je u mogućnosti da klanja vitr namaz pred kraj noći, to je dakle najbolje. Bitno je da čovjek klanja. Pa klanjao vitr namaz na početku noći, u sredini noći ili pred kraj noći, bitno je da se klanja. Međutim, onaj koji je u mogućnosti, koji može da ustane pred kraj noći, pred samu dakle, pojavu zore, pa tada da klanja vitr namaz, to je dakle najbolje prenosi se od Allahovog poslanika alihi salatu oslam da je rekao onaj koji se boji da neće moći ustati noću neka klanja vitr namaz pa neka legne. Neka klanja odmah vitr namaz, dakle prije odlaska na spavanje i neka ide tada na spavanje, kada klanja. A onaj koji pretpostavlja, onaj koji je siguran na neki način, dakle da će ustati noću, neka ostavi vitr namaz za kraj, jer doista, dakle, tada u tim dijelovima noći prisustvuju mnogi namazu, prisustvuju mnogi namazu, odnosno tada noćnom namazu, učenju Kur'ana na noćnom namazu i na vitr namazu prisustvuju i meleki. Pa dakle, ko je u mogućnosti tada da u to vrijeme pomjeri svoj vitr namaz, dakle, siguran je da će ustati, da će biti budan, u tom dijelu noći, dakle pred kraj noći, lijepo je, poželjno je da se tada klanja vitr, vitr namaz. A onaj koji nije u mogućnosti, bolje je da klanja prije nego li legne. Kao što je Allahov poslanik alihi salatu oslam oporučio brojnim svojim ashabima, poput Ebu Hureyre, poput dakle Ebu Derra i drugih ashaba, Eusani Halili. Svaki od njih bi govorio, oporučio mi je moj pristni prijatelj da klanjam duha namaz da klanjam vitr prije nego li legnem i da postim tri dana svakog mjeseca. Dakle, da klanjam vitr namaz prije nego li legnem. Možda je Allahov poslanik alihi salatu sam poznavao prirodu, sklonosti, sposobnosti i mogućnosti ti svoji ashaba, pa im je rekao vi klanjajte prije nego li, prije nego li legnete. Spominje se također u hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu sam upitao Ebu Bekra kada ti klanjaš vitr namaz i upitao Omera kada ti klanjaš pa je Ebu Bekr radi Allahu talan rekao ja klanjam na početku, dakle prije nego li legnem, na početku noći klanjam vitr namaz dok je Omer rekao ne, ja ustajem kasno noću pa tada klanjam vitr, vitr namaz. Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi veselame rekao Ebu Bekru ti si uzeo ono što je sigurno, klanjat ćeš i lećeš. Sigurno si dakle klanjao. Nećeš strahovati hoću li ustati ili ne. Dok Omer radijallahu ta'ala uzeo je dakle ono što je snažno, ono što je dakle čvršće, jeli sebe tjera, sebe odgaja, gleda dakle da bude čvrst, pa ustaje, ustaje noću i klanja vitr, vitr namaz. Kada se klanja vitr namaz, ako bi se klanjao dakle na početku noći, čovjek klanja jaciju namaz, sunnete, nakon toga, jeli, pa klanja vitr namaz i ode na spavanje. Probudi se noću, ne može da spava, može da ustane da klanja noćni namaz, međutim, tada svoj noćni namaz ne može završiti sa vitr namazom, jer je vitr namaz klanjao, ne ima u jednoj noći dva vitr namaza. Postoji, dakle, samo jedan vitr namaz. Pa ukoliko se klanjao vitr namaz na početku noći, nema smetnje. Može se ustati i klanjati noćni namaz dva po dva, dva po dva, dva po dva, koliko hoće. Međutim, taj noćni namaz s parnim brojem rekata ne može se završiti s jednim rekatom vitra ili sa tri rekata rekata vitr namaza. Ne. Dakle, pošto se klanjao vitr namaz na početku noći, vitr namaz se više ne klanja. Prenosi se od Talqa Ibn Ali radijallahu ta'ala da je čuo Allahov poslanika alaihi salatu wasalam kako kaže la vitrani fi lejle nema dva vitra u jednoj noći. U jednoj noći nema dva, nema dva vitra. Niti je dakle dozvoljeno pojedini smatraju da je dozvoljeno ukoliko je čovjek klanjao vitr namaz na početku noći, pa ustane kasnije u dubokoj noći i klanja, da odmah klanja jedan rekat i da time poništi onaj jedan rekat, odnosno da to bude paran broj. Onaj namaz se već klanjao, završio, protekao ogroman period, sahat, dva, tri sahata, kako dakle da ti poništiš onaj, onaj jedan rekat. Pa dakle, nemoguće, niti je dozvoljeno, nije propisano, nema osnove da se dakle poništava ona jedan rekat vitr namaza sa jednim neparnim pa da se klanja noći namaz i na kraju opet da se klanja vitr namaz. Takvo klanjanje vitra namaza nije prenešeno od Allahovog poslanika alihi salatu, alihi salatu veselam. Zatim sljedeće pitanje vezano za vitr namaz koliko rekata ima vitr namaz. Od koliko rekata može se klanjati sve vitr namaz. Pa prije svega može se klanjati jedan rekat vitr namaza. I postoje brojni hadisi koji govore o tome. Dakle, može se klanjati vitr namaz od jednog rekata. Dakle, sa samo jednim rekatom. Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma, kao što smo čuli, da je upitao Allahovog poslanika alihi salatu oslam kejfe salatu lejl, kako se to klanja noćni namaz. Pa je vjerovjesnik alihi salatu oslam rekao dva po dva, pa kada se pobojiš da će nastupiti zora, onda klanjaj fe autir bi vahide. Onda klanjaj vitr namaz s jednim rekatom. Klanjaj vitr namaz od jednog rekata. Također, spominje se da su Ibn Omer Ibn Abbas radijallahu anhum čuli Allahov poslanika alihi salatu wasalam da je rekao el vitru rek'atun min ahiril lejl. Vitr je jedan rekat na kraju noći. Vitr namaz je jedan rekat, sastoji se od jednog rekata na kraju noći. Također, dozvoljeno je klanjati vitr namaz od tri rekata dozvoljeno je klanjati vitr namaz od tri rekata. Ajša radijallahu anha prenosi, spominje nam opis noćnog namaza Allahovog poslanika alihi salatu zan pa kaže klanjao bi četiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini. Zatim bi klanjao četiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini. Zatim bi klanjao vitr namaz od tri rekata. Zatim bi klanjao vitr namaz od tri rekata. Ovdje kažu islamski učenjaci pod vitr namazom od tri rekata da se misli da bi klanjao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam za redom. Prvi rekat, drugi rekat, treći rekat. Dakle, nije nakon dva rekata sjedio, proučio je tehijatu, zatim ustao ili salavate, zatim ustao, klanjao još jedan rekat, nakon toga sjeo i predao selam. Ne, već bi klanjao tri rekata za redom s jednim sjedenjem i jednom predajom selama. Da bi klanjao, dakle, vitr namaz s jednim sjedenjem i jednom predajom selama. Naprotiv, od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, se prenosi, kako nam prenosi Ebu Hurire, radijallahu talan, da je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, nemojte klanjati vitr namaz od tri rekata s kojim se poistovjećujete sa akšamskim fardom. Ne klanjajte vitr namaz nalik akšamskom fardu. Nemojte klanjati svoj vitr namaz od tri rekata da izgleda poput akšamskog farda. A mi kada klanjamo akšamski fard, jel tako klanjamo prvi i drugi rekat, zatim nakon drugog rekata sjednemo, proučimo etehijatu, nakon toga ustanemo, proučimo fatihu, jeli, bismilnu fatihu i nakon toga idemo na ruku, na seđde, sjednemo, proučimo etehijatu, salavate i dovu i predamo selam. Na takav način ovdje u ovom hadisu Ebu Hurere radijallahu talan, koga je Hafiz al Raki ocjenio vjerodostojnim, Allahu poslanik alihi salatu osam kaže ne klanjajte vitr namaz nalik akšamskom, akšamskom fardu. Stoga, kažu islamski učenjaci, da bi poslanik alihi salatu osam klanjao vitr namaz od tri rekata tako što bi ih klanjao za redom prvi rekat, drugi rekat, treći rekat, rekat i nakon toga bi predao selam. Dozvoljeno je klanjati vitr namaz od pet rekata. Na isti način, dakle, klanjati prvi, drugi, treći, četvrti, peti rekat i predati, predati selam. Prenosi se od Ajša radijallahu ta'ala anha da je rekla Allahu poslanik alihi salatu wasalam klanjao je noću 13 rekata, od toga bi klanjao kao vitr namaz pet rekata ne bi sjedio na tih pet rekata osim na kraju. Toku tih pet rekata ne bi sjedio osim, osim na kraju. Također kaže Umu Salema radijallahu anha, druga supruga Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, on, vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam, znao bi klanjati vitr namaz od sedam rekata, od pet rekata, ne bi ništa, dakle, od njih razdvajao ničim tih pet rekata ili sedam rekata ne bi, ne bi razdvajao, već bi dakle na kraju, na kraju sjedio. I dakle postoji, e, može se klanjati vitr namaz od sedam rekata, od devet rekata. Prenosi se u hadisima da bi poslanik alaihi salatu oslam kada bi klanjao vitr namaz od devet rekata da bi klanjao osam za redom, zatim bi sjedio, proučio sve što je potrebno proučiti do predaje selama, Zatim ne bi predao selam, već bi ustao na deveti rekat, proučio što je potrebno, nakon toga sjeo, zatim učio tehijatu, salavate, dovu i predao, predao selam. Onaj koji klanja tri rekata vitr namaza za redom, dakle prvi, drugi treći rekat sjedi, nakon toga preda selam, lijepo je od sunneta je da na prvom rekatu uči suru El ala sebi hisma rabbi Al-A'la, na drugom rekatu suru El kafirun kul ja juhal kafirun, i na trećem rekatu da uči suru El ikhlas kul huvallahu ahad. Dakle, preporučuje se kao što se spomnije u opisu vitr namaza Allahovog poslanika alaihi salatu osam kada bi klanjao tri rekata za redom da bi na prvom rekatu učio el ala, na drugom kuljaju el kafirun i na trećem kul huvallahu ahad. Kada se preda selam vitr namaza, spominje se od poslanika alaihi salatu osam da bi učio određeni zikr, govorio bi subhanal melikil kudus tri puta i treći puta bi to malo otegno Subhanal melikil kudus. U jednom od citata ovog hadisa spominje se i dodatak Rabbil melaiketi var ruh. Rabbil melaiketi var ruh. Subhanal melikil kudus. Rabbil melaiketi var ruh. Dakle, to je zikr nakon vitr namaza. Prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da bi on učio dakle, ovaj zikr. Ukoliko čovjek prespava vitr namaz, propis vitr namaza je kao i propis svakog drugog namaza koji se prespava. Allahu poslanik alihi salatu oslam je rekao ko prespava ili zaboravi neki namaz, neka ga klanja kada se sjeti ili kada se probudi. Pa isto tako i vitr namaz ukoliko se prespava, ne klanja se noću, kada se probudi može se dakle naklanjati. Međutim, islamski učenjaci preporučuju da se klanja da se klanja u parnom broju rekata. Dakle, ukoliko se vitr namaz klanjao od jednog rekata, ako se takav vitr namaz od jednog rekata prespava, onda će se klanjati vitr namaz od dva rekata kasnije u toku dana. Ako se klanja u tri, klanja se, će se četiri i na takav način jeli, slično naklanjati. Dakle, to je ono što je najbitnije vezano vezano za vitr, vitr namaz. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nam je preporučio vitr namaz i on sam, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam, ustrajavao je u obavljanju tog namaza, preporučio nam je da klanjamo kad možemo, na početku noći, u sredini noći, pred kraj noći, onaj koji je u mogućnosti da ga klanja pred kraj noći, dakle to je najbolje. Može se klanjati jedan rekat ili tri ili pet ili sedam ili devet, dakle to je neparan broj. Vitr znači, dakle je neparan, doista je Allah vitr i voli vitr, doista je Allah jedan i voli dakle vitr. Može se dakle klanjati jedan rekat, tri rekata, pet, sedam, devet i vidjeli smo kako se klanja svaki od njih uči se što se uči, što je čovjeku lahko, ako može, kada klanja tri rekata, da na prvom rekatu prouči Al-Ala, zatim Al-Kafirun, zatim suru Al-Ikhlas, kuluhu Allahu Ahad, to je dakle lijepo od sunneta, i kada se preda selam, da se kaže Subhan al-Malik il-Kuddus, Rabbi il-Malaiketi ruh Ukoliko se prespava, naklanjava se vitr namaz, međutim, dakle, više nema vitra, vitr je u noći, u noći, neparan broj je u noći, dok tokom dana klanja se klanja se parni broj rekata. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u izučavanju naše vjere, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. wa sallahuma la nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. aman aman